is na die Hebronite volgens hulle afstamming, volgens families, een er onderzoek ingestel in die 40ste jaar van die koningskap van David, en daar is onder hulle dapper helder gevind in Ea, Sir en Eliad, en sy broers, dapper manne, 2700 familiehoofde, en koning David het hulle aangestel oor die Rubenite en die Gadite en die halve stam van die manna sitte vir enige saak van God en enige saak van die koning.